arising and perishing of the ultimate materiality in your whole body. You don't see your body, you just see the small particles that are arising and perishing. So together with mentality, at that time you understand that there is only mentality and materiality. There is no man, there is no woman, there is no beings. ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ที่ได้ ได้ฝึกปฏิบัติที่จะกำหนดดูรูปปรมัตและนามปรมัตแล้ว เมื่อเขาเมื่อเขาดูภายในกายของเขาเขาก็จะไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากเห็นรูปปรมัตนามปรมัตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วค่ะ ไม่เห็นว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงส o เวลาเดินจงกรมก็ทำนองเดียวกัน สถานที่ที่สามารถเดินได้ด้วย หลับตา ก็ควรทำด้วยหลับตา เห็นแต่รูปนามประมาทที่เกิดดับอย่างรวดเร็วก็สามารถปฏิบัติได้ ในแต่ละวัน ทำอะไรก็ตาม สามารถทำได้แกแต่ว่าต้องมีสมาธิเราไม่ต้องเลย อาตมากำลังรออยู่ so I I will explain a little bit more now I have talked about mind or cognitive process พระอาจารย์จะอธิบายต่อไปในในขณะนี้กำลังพูดถึงมโนทวารวิถีค่ะ so in the mind or cognitive process there are ten mind m o m e n t s before bhavanga interruptions So after Bhavanga interruptions, so another ten mind movements, another ten mind movements arise one after another. ในมโนทวาระในในมโนทวานะคะ เมื่อมโนทวาระวิถีเกิดขึ้นก็จะมีสิบขณะ อย่างที่ท่านนับให้ฟังแล้ว หลังจากนั้นก็มีผวังขั้น แล้วก็จะมีมโนทวาระวิถีอีกสิบขณะ แล้วก็มีผวังขั้น แล้วก็มโนทวาระวิถีอีกสิบขณะ และผวังขั้นเป็นอย่างนี้ไปหลายครั้งค่ะ I told meditators, please try to count. There must be ten mind m o m e n t s only before Bhavanga. They see really. พระอาจารย์เรวตาจะบอกผู้ปฏิบัติธรรมว่าให้พยายามนับว่าก่อนที่ผวังจะขั้นเนี่ยมีมโนทวารวิถีจำนวนกี่จิตขณะ กี่จิตขณะนะคะเขาก็จะ พระอาจารย์บอกว่าให้เขาพยายามนับว่ามีเท่าไหร่เขาก็จะนับจนเขาสามารถนับได้ว่ามีสิบขณะค่ะ so after they know they are ten mind movements in the mind or cognitive process at that time I told them you must name each mind movement because this is not our ability this is uh, the ability of the Buddha So meditators know mind movement, but they don't know the name of the mind movement. So at that time, I need to suggest them, you must name, this is Manodwara vijana. this is Seven Javana, this is Dudadaramana, this is Bhavanga, this is through Anumana. เมื่อเมื่อผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะนับได้แล้วว่าในก่อนที่จะมีผวังขั้น จะมีมโนทวารวิถีจำนวนสิบขณะ พระอาจารย์เรตาก็จะให้คำชี้แนะต่อไปว่าเขาจะต้องเขาควรจะต้องรู้จักที่จะเรียกชื่อนั้นตามที่ซึ่งการการตั้งชื่อของแต่ละจิตขณะนั้นเป็นเป็นแต่เพียงดิสัยของพระบรมศาสดาเท่านั้น ซึ่งการที่เขาจะเรียกชื่อได้ว่าจิตขณะแรกคือมโนทวาราวัชนะ แล้วมีชวนะแล่นไปเจ็ดขณะ แล้วมีตถารมณะสองครั้ง การที่จะรู้จักการเรียกชื่อนั้น นี่นี่เรียกว่าเป็นอนุมานนยานค่ะ uh, repeatedly then I I told them until you are familiar you must do it finally they understand directly และ ระอาจารย์เรือตะจะบอกจะชี้แนะบอกให้เขาให้ทำซ้ำๆทำบ่อยๆจนกระทั่งเขามีความเคยชินและในที่สุดเขาก็จะสามารถเข้าใจโดยประจักษ์ค่ะ อาตมาคิดว่า โยมทั้งหลายและพระภิกษุทั้งหลายก็เข้าใจดีปัจจิกบูดาปัจจกบูดาปัจจกจะจะ พระพระปัจเจกกับพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระปัจเจกกับพุทธเจ้า พระพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สามารถอธิบายธรรมที่เขารู้ด้วยคำเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าใจธรรมเพื่อจะจะบรรลุพระนิพพานได้ในเวลาพระปัจเจกบุตร ระพุทธเจ้าสถิตในโลกเพราะฉะนั้น ความสามารถของพระปัจเจกพุทธเจ้า กับและสามมาสัมพุทธพระพุทธเจ้าแตกต่างกันแม้แต่ พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สามารถ อธิบายธรรมที่เขาตรัสรู้ตรัสรู้และไม่สามารถอธิบายด้วยคำเราสามารถ รู้ได้อย่างไรด้วยตัวเอง ถ้าเราไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราไม่สามารถทำก็เลยเราก็ต้องให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติต้อง ชื่อเชื่อฟังต้องไม่ใช่ต้องต้องหนึ่งต้องต้องต้องให้ชื่อชื่อเรียกชื่อเรียกชื่อเรียกชื่อเตละจิตตขณะก่อนที่จะกำหนดจิตและจิตสิกานเตละจิตานเตละจิตตขณะ so when they understand it when they understand each mind moment and the name of the each mind moment at that time is the right time to descend the citta and jitisik in the mind moment in each mind moment ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะนับจำนวนขณะได้ครบสิบขณะแล้วและสามารถที่จะเรียกชื่อแต่ละจิตตขณะได้ถูกต้องแล้ว ก็เป็นเวลาที่สมควรที่จะได้รับการสอนให กำหนดดูจิตเจตสิกที่ประกอบกันขึ้นในแต่ละจิตขณะค่ะ so before explaining how to discern mentality in each mind moment I want all of you know which mind moment arise based on which base ก่อนที่พระอาจารย์จะสอนให้ จะสอนพวกเราว่าจะกำหนดดูนามปรมัตได้อย่างไร พระอาจารย์จะต้องให้คำอธิบายก่อนว่าจิตขนาดจิตขณะจิตจิตใดที่อิงอาศัยเกิดจากวัตถุใดคะ่ะ So as I have to all of you, there are ten mind movements in the mind dog cognitive process. All of them arises based on the heart-based materiality ในมโนดวาราวิถีทั้งสิบจิตขณะเกิดอาศัยอิงอาศัยเกิดขึ้นจากหัตถยาวัตถุทั้งสิบจิตขณะค่ะเหมือนกัน Remember do you remember how many materiality exists in mind or ในในมโนทวารท่านจำได้ไหมคะว่ามีมีรูปปรมัตในมโนทวารจำนวนกี่รูปอะคะหกสิบสามหกสิบสามรูปปรมัต so you just see small particles under the bawanga so bawanga is here minding here what we mean mindo so mental process arises Each mind movement arises based on these 63 types of materiality, but mainly on the heart-based materiality. ซึ่งในในภวังซึ่งในที่นี้หมายถึงมโนทวารมนมโนทวารและวิถีแต่ละจิตขณะซึ่งมีวิถีละสิบขณะนะคะจะเกิดจะอิงอาศัยเกิดขึ้นจากรูป รูปในมโนทวารหกสิบสามรูป แต่ว่าที่เป็นหลักก็คือหัตถยวัตถุค่ะ so please look at here so now here you see five mind m o m e n t s this mind m o m e n t arise based on this base this mind m o m e n t arise based on this base This mind movement arises based on this peace. This mind movement arises based on this peace. This mind movement also arises based on this peace. So they have they they have their basis. พระอาจารย์ขอให้ดูที่มือของพระอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านชูมือขึ้นหหนึ่งมือมีห้านิ้วนะคะ แต่ละนิ้วก็คือท่านสมมติว่าเป็นจิตขณะนะคะ จิตขณะหนึ่งก็ก็จะเกิดขึ้นเองอาศัยรูปที่อยู่ข้างใต้อะค่ะก็คือหัตถยาวัตถุแต่ว่าทั้งหมดก็คือ63รูปเพราะว่าเป็นรูปประกอบ หัตถยาวัตถุ แล้วก็ขณะที่สองก็เกิดเองอาศัยรูปในมโนทวาร63อะค่ะแต่ว่าที่เป็นหลักก็คือหัตถยาวัตถุ จิตขณะที่สามก็เกิดเองอาศัยหัตถ อิงอาศัยฐานอิงอาศัยวัตถุเบสคือวัตถุอิงอาศัยวัตถุค่ะวัตถุในที่นี้เป็นหลักก็คือหัตถยวัตถุ จิตขณะที่สี่ก็อิงอาศัย หัตถยวัตถุเกิดขึ้น จิตขณะที่ห้าก็อิงอาศัย หัตถยวัตถุเกิดขึ้นค่ะ In the same way for other five mind movements also they arise based on their respective base but respective base they are not the same for mind dog cognitive process heart based materiality only และอีกห้าขณะอีกห้าจิตขณะที่เหลือในมโนทวารวิถีแต่ละขณะก็อิงอาศัยเกิดขึ้นจากวัตถุเหมือนกันแล้วทั้งห้าขณะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นอยู่ในมโนทวารวิถีทั้งห้าทั้งสิบขณะเนี่ยจะเกิดอิงอาศัยเกิดจากหัตถยวัตถุเป็นเบ็ด เป็นเบสเดียวกันคืออยู่ในมโนทวารค่ะ like a baseball เหมือนลูกเบสบอล so when you how to say drop a ball on the ground เมื่อท่านโยนโยนลูกเบสบอลลงที่พื้นนะคะ that time so because it touches the ground based on it it jump เมื่อเพราะว่าเมื่อลูกเบสบอลกระทบกับพื้น ลูกเบสบอลก็จะกระเด้งขึ้นมา so many baseball please imagine in your mind เพราะว่าเมื่อลูกเบสบอลตกกระแทกพื้นแล้วก็กระเด้งขึ้นตกกระแทกพื้นแล้วก็กระเด้งขึ้นตกกระแทกพื้นแล้วก็กระเด้งขึ้นเป็นอย่างนี้สิบครั้งขอให้ท่านลองจินตนาการว่าเป็นไปในทำนองเนี้ยค่ะ but very very quick แต่ว่าเร็วเร็วเร็วมาก ๆเลยค่ะ You cannot make with baseball จึงไม่สามารถเทียบกับความเร็วที่ของลูกเบสบอลที่กระเด้งขึ้นกระเด้งขึ้นนั้น ไม่สามารถเทียบได้กับการเกิดขึ้นของจิตค่ะ And just for understanding อุปมานี้เพียงเพื่อให้ที่เพียงเพื่อให้ท่านเข้าใจเท่านั้นค่ะ So it is all the time all the time arising and perishing, even though you don't know. จิตจิตและเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นโดยตลอดเวลาแม้แม้ว่าท่านจะไม่ไม่รู้ก็ตามค่ะ That's why how how beneficial the appearance of the Buddha in the world ด้วยเหตุนี้ การเสด็จอุบัติของพระบรมศาสดาจึงจึงนำประโยชน์มาให้แก่เรามากมายอะค่ะประมาณไม่ได้ Do you think scientists will know and see this mentality one day? พระอาจารย์เดอตะถามว่าท่านคิดไหมว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถที่จะค้นพบและได้เห็น การเกิดดับของจิตได้อย่างนี้ไหมคะในวัน ไม่มีวันที่จะเข้าใจ even even pure water pure drinking water they say pH H2O pH 7 B7 huh? pure drinking water yeah? pH 7 huh? yes but Buddha said They are they are made up of temperature bound materiality. In, but they cannot analyze. Buddha said there are eight types of materiality in each particle. ยกตัวอย่างเช่นในน้ำดื่มเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเป็นเป็นด่างใช่ไหมมี pH 7ค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะน้ำได้ แต่ว่าพระบรมศาสดาสามารถที่จะระบุได้ว่าในน้ำเนี่ยเป็นอุตุชรูปมีรูปปรมัต์แปดรูปค่ะ Even for materiality scientists they cannot follow the Buddha แม้แต่รูปธรรมซึ่งมันมีมีความหยาบมากกว่านามธรรมนักวิทยานักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะตามพระบรมศาสดาได้ทันค่ะ That's why being born as a human and become a Buddhist who believe in Buddha, Dharma and Sangha and then die without having penetrated the Dharma as they really are. Is it good? No. <laughs> เราเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นพุทธศาสนิกแต่ว่าเรา เราไม่สามารถที่จะได้รู้แจ้งแทงตลอด พระสัจจะทำตามความเป็นจริง แล้วเราก็จะต้องตายไปโดยโดยด้วยความด้วยความไม่รู้โดยความยังยังคงมีความหลงติดไปอยู่ So Buddha said. ถามว่าดีไหมท่านพระอาจารย์เยโรตาท่านถามว่า ดีไหมถ้าเราตายไปทั้งทั้นที่เรายังยังไม่รู้อยู่ไม่ดีหรอกถ้าไม่ตอบก็อาตมาจะตอบเอง เราได้มีโอกาสแล้ว จะทำอย่างไร เราสามารถรู้แจ้งเห็น เห็นจริงตามความเป็นจริงแต่ก็เราต้องทำอะไร ต้องเลือมือปฏิบัติ ต้องใช้เวลาที่เหมาะสมควร ถ้า ไม่ทำอย่างนี้ไม่สามารถไม่สามารถเข้าใจได้ so now you understand how Mido cognitive process arises and what is their base and how many mind movements there are และในตอนนี้ท่านก็ได้เข้าใจแล้วว่ามโนทวาระวิถีเนี่ยมีจิตขณะ เท่าไหร่ก็คือมีสิบขณะ แล้วก็มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง แล้วแล้วก็เกิดอิงอาศัยเกิดจากวัตถุใดก็คือ อิงอาศัยเกิดจากหัตถยวัตถุ Okay another step this is what I taught the meditator และในลำดับต่อไป ซึ่งพระอาจารย์เรตาได้ได้สอนแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่พระอัตตยาค่ะ so to break down the compactness of group สมุวังกนะ Namakana. Namakana. Uh-huh. Hmm. So now, please, now, meditators or you all, suppose you all see the cognitive process. So you have broken down the compactness of continuity, santatikana. Some ครับครับหกสิบสามเป็นอะไรหกสิบสามในมโนทวารก็มีหัตถยาทัศกะกลาบมีสิบรูปมีโดยมีหัตถยาวัตถุเป็นรูปปรมาที่สิบแล้วก็กายทัศกะกลาบมีสิบรูป กายประสาทเป็นเป็นรูปที่สิบดาวทัศกะกลาบมีสิบรูป ภาวะหรือเพศเป็นรูปที่สิบชีวิตตานวากากลาบมีเก้ารูปโดยชีวิตตะเป็นรูปปรมาที่เก้าจิตชารูป มีแปดอุตชารูป มีแปดอาหารชารูปมีแปดรวมทั้งหมด นี่คือหกสิบสามรูปปรมาทในมโนทวารค่ะ และต่อไปเเมื่อท่านได้ได้รับรู้จิตมโนทวารวิถีสิบขณะแล้ว และชื่อเรียกของแต่ละแต่ละขณะทั้งสิบแล้วและได้รู้แล้วว่าในจิตขณะแต่ละขณะเนี่ยอิงอาศัยหัตถยาวัตถุ จริงๆ แล้วอิงอาศัยหัตถยาวัตถุเป็นหลักแต่ว่ารูปรูปประกอบ หัตถยาวัตถุอีกทั้งหมด รวมทั้งหมดก็คือ 63 รูปนะคะทั้ง 10 ขณะอิงอาศัยที่นี้ พระอาจารย์จะสอนให้ท่านทำลายความเป็นกลุ่มก้อนของแต่ละจิตขณะ เมื่อเมื่อสามารถทำลายอันนั้นทำลายการทำลายความเป็นกลุ่มก้อนของจิตขณะเรียกว่าทำลายสมุหาคณะ และเมื่อแล้วท่านจะสอนให้ทำลายสันตติคณะคือความสืบเนื่อง ความเป็นก้อนของความสืบเนื่องค่ะ How to break down c o m p e t e n e s s of group และเราเราจะสามารถ In the same way when you when I have explained all of you about how to break down the components of the materiality at that time I have told all of you you all need to discern each materiality in one kalapa only at that time you can break down the components of groove ยกตัวอย่างเช่นที่พระอาจารย์ได้สอนมาแล้วว่าทำอย่างไรถึงท่านถึงจะแตกสมุหคณะของรูปรูปกลาบ ท่านก็จะต้องทำกำหนดดูรูปปรมัตที่ประกอบขึ้นเป็นรูปกลาบนั้น ในทุกๆรูปปรมัตที่ประกอบขึ้นเป็นรูปกลาบนั้น อย่างเช่นในจักขุทั จักขุรัศกากลาบ ก็มีรูปปรมัตสิบรูปและมีจักขุประสาทเป็นรูปปรมัตที่สิบท่านต้องกำหนดดูรูปปรมัตทั้งสิบรูป เมื่อท่านสามารถกำหนดดูได้ทั้งสิบรูปแล้วก็เรียกว่าท่านได้ทำลายสมูหคณะของรูปของรูปกลาบค่ะ ในทำนองเดียวกันที่ที่ท่านจะทำลายสมูหคณะของนามในหนึ่งจิตขณะก็จะใช้วิธีทำนองเดียวกันค่ะ So I will let all of you know. In the mind or cognitive process, there are 10 mind moments. In the first mind moment, there are 12 mental factors. Jitta and Jitasik. ในมโนทวารวิถีจิตขณะแรกมีชื่อเรียกว่ามโนทวาราวจนะในมโนทวาราวจนะจะมีนามนามปรมัตทั้งหมด12รวมจิต จิตหนึ่งแล้วเจตสิกสิบเอ็ดค่ะให้อ่านไหมคะ Have you มีจิตผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีชีวิตชีวิตไม่ชีชีวิตติดที่จะอ่านว่าชีวิตตะนะคะชีวิตตะมนาสิการะวิตกวิจารวิตกวิจารวิตกวิจารอธิโมกวิริยะ มีวิริยะเป็นเป็นนามประมัดอันดับที่สิบสองค่ะนะอันนี้หมายถึงว่ารวมจิตด้วยนะคะ so I will give an example to make all of you understand now this is a juice okay? you all made by yourself you there are ten types of ingredients inside you know what they are ท่านสมมติให้ฟังก็คือบนโต๊ะนั้นจะมีแก้วน้ำผลไม้นะคะแล้วแก้วน้ำผลไม้นั้นสมมติว่าประกอบขึ้นด้วยน้ำผลด้วยผลไม้ทั้งหมดสิบอย่างผสมกัน และท่านได้ทราบว่าผลไม้สิบอย่างนั้นมีอะไรบ้าง You know now also you know there are twelve types of ingredients in first mind movement ในทำนองเดียวกันในขณะนี้ท่านก็ได้ทราบแล้วว่าในในจิตขณะแรกคือมโนทวาราวจนะมีส่วนประกอบทั้งหมด 12ค่ะเช่นเดียวกับน้ำผลไม้ประกอบขึ้นจากผลไม้10อย่าง But without Buddha we cannot know แต่ว่าถ้าถ้าเผื่อว่าปราศจากพระบรมศาสดา เราไม่มีความสามารถที่จะทราบได้ค่ะ Now you make by yourself and you drink. You taste, oh, this is salt. Oh, this is honey. This is lemon. This is sugar. Don't, can't you do, do? Can't you do? can Can't you feel it? Yes. Please explain. ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นน้ำผลไม้ที่ท่านทำด้วยตัวเองนะคะท่านเมื่อท่านได้ ลิ้มรสดูท่านก็จะทราบว่าเออนี่นี่เกลือนะนี่นี่มะนาวนี่น้ำผึ้งนี่ sugar นี่น้ำตาลค่ะ and then all together ten แล้วก็อย่างอื่น ๆ รวมกันทั้งหมดเป็นสิบแล้วท่านก็ถามว่า ท่านสามารถที่จะรู้รู้รสอย่างนี้ได้ไหมว่านี่รสอะไร นี่รสอะไร ท่านสามารถรู้รสได้ไหมคะได้หรือไม่ได้พระภิกษุทั้งหลาย ได้หรือไม่ได้ครับ ได้ จิตอะไรเป็นลักษณะของจิต ด้วยความเข้าใจ เราก็ต้องกำหนดรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ในที่สุดก็เข้าใจได้เหมือนกัน ค่ะ โดยที่เราเรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นลักษณะของจิตและเจตสิกแต่ละอย่าง และ เมื่อเราเข้าใจแล้วแล้วเราสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะลักษณะของจิตและเจตสิกแต่ละอย่าง แล้วก็ทำไปซ้ำๆในที่สุดเราก็จะสามารถเข้าใจได้โดยประจักษ์ค่ะ So in the first mind moment there are t e 2 mental factors. In the second mind moment, which is javana, second, third, fourth, up to eight, they are javana. So if If it is with piti and jnana, there will be 34 altogether. และชาวนะในในชาวนะที่หนึ่งถึงที่เจ็ดถ้าเป็นถ้าเป็นมหากุศลที่มีปีติและมีปัญญา ก็จะรวมมีรวมทั้งหมด 34 รวมจิตด้วยค่ะจิตหนึ่งเจตสิกสสสามิบาม so every mind m o m e n t in one cognitive process, in one cognitive process, there are many mind m o m e n t s They are arising and perishing very, very rapidly. So how to discern them? และในมโนทวารวิถีจิตขณะเกิดดับอย่างรวดเร็วมากเราจะสามารถที่จะกำหนดดูได้อย่างไรคะ So When you understand the characteristics of the consciousness, so in every mind moment, there is consciousness. You must pay attention mindfully the consciousness in each mind moment. Hmm. โดยที่ท่านจำเป็นที่จะต้องมีความมีความรู้ว่าจิต มีลักษณะอย่างไรจิตก็คือมีลักษณะการรู้อารมณ์ใช่ไหมคะและในเมื่อเมื่อท่านใส่ใจไปที่มโนทวารวิถี ซึ่งมีมีทั้งหมด 10 ขณะท่านก็จะท่านควรจะต้องใส่ใจไปที่ลักษณะการรู้อารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะรู้อารมณ์รู้อารมณ์รู้อารมณ์รู้อารมณ์เป็นอย่างเงี้ยสิบขณะค่ะ What is the object taken by the mind or cognitive process now? we are we are talking about mind or cognitive process that arises taking the sakupasada as object. ตอนนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้ได้ยกตัวอย่างมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกว่าตอนนี้อารมณ์ของมโนทวารวิถีที่เรากำลังกล่าวถึงคือจักขุประสาทนะคะมโนทวารวิถีเกิดขึ้นอิงอาศัยอารมณ์นั้น ดังนั้น